nạn của cụ quân thảo quân là tiên nôn Thèm cả cung nàng sao tài nè niên Nhiên không trả còn ai cụ lô เป็นท้องแตกสลายเมียนเขียนแล้วอ่านบ่เป็นนะพี่ สิถือเงาขอเลนต่ำลี้นนอนนะภาษาแก่ไปกรรมคุลางแก่ที่แย่ยันพี่เอ้ยพี่มาเสียงตางห้อมหมอกกันเป็นคนแพ้ตาเหลียวเล่มาห้องมาให้ยังไง ้อนว้อนตาอย่างเงี้ยคนทุกคนอยากกันสั่นไปเลยไปไปเขาไปรักเขาไปนอนบ่เห็นโอ้มีแตมเจิมนะเมียเอ้ยเมียยิ่งเสียงมาที่ใส่แหมคือมันเอิ่มสร้างกววอยู่สร้างหัวป้ามาเงามันจอดเป็นบ้านยิ่งเสียงมาก็ว่าเขาเอิ่มสร้างอี่เอ้ บทีวาสีบอกแล้วก็เราลืมหายที่ตนชายได้นี้สปย้อนแม่นางเป็นคนกลางคุณล้างเอ้ยคุณล้างเข็นเงาสั่งมาต่อว่าเสียวลงดื้อมาทอดมือมีมาเจงเมียเอ้ย ผู้มาก็ได้แย้งบัดผัวสั่งป็นได้จวงอยากห่วงตัวสลังว่าแล้วกลัวบ่อาจอย่างกันความโศกเห็นเศร้าหาย จึงมันยายความลักต่อแม่เชิงกูเป็นเนียงนะเมียเอ จีเลื่อนคำหอนกอดจงฟังสุนต้องลูกดอกว่าของแม่คนบอกมาบังนะมันเป็นตาฟังมากันฟังเวลาแม่เอ้ยแม่คำที่แม่ตัองสอนกว่าบ่ลื่นต้องกว่าที่ใจหน่อยงานรักปวนรักไผ่ปวนนะสนุกงมันมวน เสือส่วนพอคุณล้างลูกว่ามังไม้ต้องแจ้เอาบ่มิได้ต้องได้ นี่ไงคือบ่ได้ปวดเทียนเสยขนางบางนะอย่าท้องบางข้าเอ้ยแม่เด่นผู้รู้ยอดวางใจ ว่าบ่โอดีดีสิรวยลำกันสร้างตามนะว่าแล้วอาสุเนตนามไหลลงเสียแค่ผืนเดินนอนนะคืนแต่ความโศกาโอลาสิเป็นบ้านนะยามเมื่อคิดเห็นนาวคูลูก ในรลงเพลคือสิมีตั้งแต่แขนอับแน่นแม่นอังสวงว่าจังเลยก็ต้องพวงหากาสิผู้รูบ่เจะจังสานุนั่นต่อเด้อมันนาแก่ ต้องบอกแม่ดอกค้าไม่แน่ว่าคนหักการบดเด็ก่อนดอกย้ำทางหากคุณแม่เป็นนางสาวก็น้องหนูกกว่า ก็คงกลุ่มย่างจัง แม่เออเ้าห้องเศร้าหายเศร้าเศร้าก้อนแม่สูนถึงมันมาคือศูนร่ร่วมในคนอ่ะเศร้าตรนนี้ คิดถึงงามไปโกงกูรู้รับไปหาคิดถึงงามไปนากูรู้รับไปเฝ้ามัดนี้บ่เหลือเฮาให้อวกกับไผโนบอกกับคนกำตอนนะมันจังเลสิปากแก่งานคนแข่ก็ต่อกาันนะ โอ้นอสาดนี่นั่นสังมีแต่กำเอ็นแทนมาเห็นดีน้ำหรือว่าในจึงตั้มแจงนะยินเสีงล้มฟ้าต้องแหงนางมาเอ้ยยาเว้นไปส่วนป้า โอ้ยว้านั้นอายกลับขึ้นมา ไปงอก็ออกห้องยำมัดเงาอายสร้างบ่อเห็นนะหักบานมันเลยตัวปันนี่ละโอ้คนว่างกุ้งใ่เต็นนอนแต่ที่กับเกือโปงนะเสือเร่เต้าสือขาน นอนกันท่ามันความลางนะ nám này nhé nhún hè có giờ trẻ nhon tu coi la sa lại tin hôi chuẩn ước quan chi siêu lo chân sao na à ปุญญาล้านตัวอวบริมักปุญญล้านป้าไปรับไปร้านไปไปไปไปเพราะเป็นคนลำขาเลยแม่จังพอยากให้แปลงเจ้าอยากให้แปลงเจ้าต้องไปอยางไรคนดับคนดีเลยว่าเป็นยังเบื่ออ้วบปอย่างนั่นขมีกระสิเจงมีอย่างนั่นสมนอนจะขมีนอนมานอนรับมารับก็ต้องไปละแจ้งว่าแจ้งก็แล้วแต่ละเมื่อผู้เป็นมันดาได้พูดห้ามลูกสาวของตนเช่นนั้นแล้ว ก็เป็นเวลาสางสว่างแจ้งพอดี ส่วนผู้เป็นมันดาจึงจะเลยลงไปสู่บ้านของขุนลางเพื่อจะเร่งหาทางให้แต่งงานกับลูกสาวของตนอย่างเร็วไวก็มีนักการะข้างนานบัดนี้ก้าวถึงขัวรู้เท้าเข้ากันไก่เร่งเข่าก้อน้ำจอรักเจ็บเป็นพ่อปัดตั้งใหม่บันปาดเือ บ่แม่นเสียงแต่บินเปควันปัดบานลงน้ำ กำบ่มีทางแวนดอกสังและบ่เห็นทางเดี๋ยวนี้เดินคนทางกำลังอ้วตัวคนเดียวปังกระเตียว โอ้ยโอ้ยลักกะบ่เน้นเหนียวเป็นย้อนเมียของนาดน้องได้กัดกองบ่คองน้ำจิตสิฟ้าดอกลำเวลาคำย้ำใดปั่นดวงใจสิลุทหายฟังอยากตายมันแล้วนะจิตสิแนวน้ำป่าคงสิรอมันวิวา าตตุ้ม ثم ت นดอกเงินแก ن โอ้ยปวดใจยังเหลือแสงเหลอคิดเห็นหน้าหน้าอ้วสิเชียงขังทางคุณนะไว้เต่าพ่อหน้ารุ่นเมียปุ่นดอกข้าหลางการเอาอกดอกเอาใจกำว่ามีผู้ไหนเท่า บัดตัวเฮามีแต่เจ้าบ่สวยเบากับผู้ใดดอกจากเธอโอ้ยอันว่าไข่ดอกเลือดเนื้อมอกนั่งอ้วนันผู้เดียว ขันล้างอ้วนันเดียวกะไข่สวงฟักว่าตาบจากหักคอหักข้างมิดไตสมหลักมันแขนเดี๋ยวนี้แสนแค่นนาทำสัญญาบลมลายโอ้ยอันว่ากอดไปให้กันวันนา ไม่น่ากะบ่ตายไม่น่ากะดังเข้าบ่จักสิว่าไว้จังได ขอเอิญสั่งไปตามลมเจ้าผู้ลมเอ้ยลมขอให้ลมพันปาดตรงไปถึงหลอกนางวัวบอกว่าโคลูตาบอกเวยสร้างดอกจากเธอโอ้ยอันว่าไขเลือดเนื้อหมอกนางอัวนั้นคนเดียวอัวเอ้ย เกิดมาศาตร์นี้บอกควรควรกับว่าคาเป็นน้ำกรรมน้ำเวนแต่ชาติอ่อนเจียงทำให้นะดอกข้างกันสันดอกนาสันทาย คุโลบนแล้วก็จะได้ความโสกีก็มีนักการะข้างนานบัดเนนลาติการลวงง่ายแจกว่าผ่าคุโลลักมาหัวเจี๊ยบปันมาจ้องกันเอาไว้นะคำแรงมา แก้ให้อะไรนั้นยุคนี้น้องนะเขาบ่จรินจางคำตั้งแต่ไอ้ปากห่างขึ้นคงเต้าสาตานนะอีสามร้อ สามคำเนือนหูกว่าสีตกเป็นกองคุณสีสือล้างพื่อตั้งแกมนะ มือนี้แฉเป็นสิผ่านดวงจันตานิสีแจมนะแหนเมืองบญต้องปานนะป้าปานเนือป้อมบังนิ้นองนะ หัวน้ำเปิดป้องเงี่ยมมองเหยาเบิ้งจันคนเหยาโน้มโอ้ยโน้มเหยาไปเมืองกวนโลกปานเอกน้องยิ่งแจนว่าจันเออตั้งมาแจน ใส่งามงามเทโนหาบาดเจ็ดวันนั่งลาสามมาเก่าหนวเก่าหมงนะโอ้ยมังกะมังบ่ได้ไปยินให้ดอกจองฟานนะคืนนี้ว่านาทัว สิผูกก็ตายบ่ได้กองกูลูแม่นบ่ยืนนับบานรับสังขารในมันแล้วกันทายรุ่นที่ให้สร้างลงจากปางตาดกวางจึงเตรียมพร้อมแม่นสูแนวนะ có chân môn đèo trường tăng bàn bà coi chân là ca cô mệt mưa nang nền viền ngang càng yên hố cây cầu càng tuyên ương cả tầng con nhà nội cả liên hoài nhiên nặng đến non à lá thân xoắn đỏ tàng quả món mu sa lê chê nhát hoàn hiền ý hệ chế bán lương còn Hán đẹp ọt gia đình hoang chế soàn, Cần bốn văn gia đình hoang sợ thàn, ลงมาช่วยจริงการให้บ้านเหนื่อยอยู่สุญามนะลากระทางอางา้ตันตามโบกกรณีมาอยู่นี่โยงตองอีกใจกาที่เจียงนะพากันเหือนเงินต่อนั่งกันเออ โอ้ว่าจอมเวินน้องมันมาถึงมาตะอวาลาแล้วจึงงานเลือนะแล้วไปก้มนอกเหนียวลาเจ้าแม่กูมันดาอีกกระทั้งมีดาเอาขันลาไปว่าเมียนางคือ จะไปตายนาบ่หวนคืนกองกอง หมอบกมมังกมเมเจ้าอาภัยอัวกูสุแนนะสองพ่อแม่จันแก้วบ่หูว่าปนังลาก็เป็นจางว่าจะเมียอีนุ่มนางอัว ปัวไม่คำเช่นกวางใส่ก็ตนเถลืองานใส่สมังบนต้องฝ่านั่นเงินแข่หนอไปสามนะ เดี๋ยวลงไปเบื้องนามปันเห็นน้อยว่าจันทาโอว่าจันมาซื้อกูหลดบายลงที่คอย หมอกกะขอห้ามเปลี่อนผมไปพวกไม่ตานกกะบาปากกวางตีขวานนำกระตุ้นนะจังว่าวอนวอนเอื่น นั้นเท่าคันประสันเสียงนั้นเลี้ยงสิเลือไล่บนนั่งกะนั่งหงาย ตาสะพายน้อยน้อยปดสาขาลูกกระจามจีตกาเัียงจี่ทองกองทางระวางต้องนะน้ำตาปูนกับนางทางขัวนางงามสังยำเนอนใจรับกำแพงจันหลุดตังสวรรค์ตา นาลูตุนพนากัวเดินคนเดียวเออมีบ่มีนูกมีนมนะแม่นเอ๋ยก็บ่หูว่านาอ้วนนั้นรักนี่นะรอดไปบางตัน อดปากมือถึงกกตางหูนางฟังอย่างนกกระดกตุนมันหวางยินเข้าท้องและเข้าตูขันผู้เอ้ยเกินยา ตาสีแกงสิเงี้ยงเขาดอกปลาจวงนะพอแต่หอมความมา chẳng va chẳng cứ đoàn chẳng trâu phượt non ngã luống mắt hồ tuần nô qua non น้อมหาองค์ระเนโอจันเจ้าจงอินดูเน้นดงนะเท้านั่นจวงกันหูก็เลยบอกว่าเจ้เจ้า เจ้าผู้เล่าประกายหามย่างการทำสันนีว่าที่วันพระนอนความทั้งว่า ในที่สุดกันเจ้าเจ้าก็เลยนอนหลอกงาโอ้นะโอ้ยความกี่ปงกี่เมียนไหนคำผูกก็ตายทิ้งบรรยายความลาปากตก็ล้มแปหาสูนนะว่าคู